بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alif, Lam, Mim, Ra. Estas son aleyas del libro el Corán. Y lo que tu Señor te ha revelado, oh Muhammad, es la verdad, aunque la mayoría de la gente no lo cree. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون Allah es quien elevó los cielos sin columnas, como ven, y luego se asentó sobre el trono. ha sometido el sol y la luna a su voluntad y cada uno recorre su curso hasta un tiempo fijado el día de la resurrección él controla todos los asuntos de sus criaturas y explica con detalle las pruebas de su poder para que reflexionen sobre ellas y tengan certeza del encuentro con su Señor para ser juzgados وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون Él es quien ha expandido la tierra haciéndola vasta y ha creado en ella firmes montañas y ríos y de todos los frutos ha creado dos tipos hace que la oscuridad de la noche cubra la luz del día en verdad en ello hay pruebas claras del poder de Alá para gentes que reflexionan وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لايات لقوم يعقلون Y en la tierra hay terrenos distintos que son colindantes, y hay viñedos, cultivos y palmeras, algunas de las cuales parten de un mismo tronco y otras no. Y todo es irrigado por una misma agua, a pesar de sus diferencias. Y preferimos unos frutos a otros. Ciertamente, en todo ello hay pruebas del poder de Alá para gentes que razonan. تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون Y si te sorprende, oh Muhammad, que te desmientan. Más sorprendente es que digan negando la resurrección. Cuando seamos polvo, ¿volveremos a la vida? Esos son quienes no creen en su Señor. El día de la resurrección llevarán cadenas en el cuello por las que serán arrastrados hacia su destino. Esos serán los habitantes del fuego y allí permanecerán eternamente. ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب quienes rechazan la verdad te piden a modo de desafío que les envíes sin demora el castigo sobre el cual adviertes, en vez de pedirte un bien, a sabiendas de que pueblos anteriores a ellos recibieron un castigo ejemplar por su incredulidad. En verdad, tu Señor perdona a los hombres a pesar de sus malas acciones, si éstos se arrepienten. Pero también es severo en el castigo con quienes continúan desobedeciéndolo y negando la verdad. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد Y quienes rechazan la verdad dicen ¿Por qué no ha sido enviado con Muhammad un milagro de su Señor? Mas tú eres solamente un amonestador y todos los pueblos han recibido un profeta como guía. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار Alá conoce lo que cada hembra lleva en su vientre, lo que no llega a completarse en el útero y las gestaciones que superan la medida.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 se suceden para protegerlo por delante y por detrás por orden de Alá. En verdad, Alá no cambia la buena situación de la que disfruta un pueblo, a menos que él mismo cambie abandonando la obediencia a su Señor. Y si Alá quiere castigar a un pueblo, nada puede impedírselo, y éste no tendrá fuera de Alá quien lo proteja. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال Él es quien les hace ver el relámpago, el cual les hace temer la tormenta y anhelar la lluvia, y es quien forma las pesadas nubes. ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال Y el trueno lo glorifica con alabanzas, así como los ángeles por temor a él. Y él es quien envía los rayos y alcanza con ellos a quien quiere. No obstante, quienes rechazan la verdad discuten sobre Allah y él es severo en el castigo له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال Solo él merece ser invocado y adorado. y aquello que los idólatras invocan fuera de él no puede responder en absoluto a sus súplicas del mismo modo que el agua no acude a la llamada del sediento que extiende las manos hacia ella desde lejos para que ésta llegue a su boca y la súplica de quienes rechazan la verdad no es de ninguna utilidad ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال Y ante Allah se postra por la mañana y al atardecer cuanto existe en los cielos y en la tierra voluntariamente o a la fuerza así como sus sombras قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار Pregunta a tu pueblo, oh Muhammad, ¿quién es el Señor de los cielos y de la tierra? Responde, Alá. Diles, toman entonces a otros protectores y aliados fuera de él que no pueden ni beneficiarse ni perjudicarse a sí mismos? Pregúntales: ¿Acaso puede compararse el ciego con el vidente o pueden compararse las tinieblas con la luz? ¿O acaso aquellos a los que adoran además de él han originado una creación parecida a la de él hasta el punto de creer que ambas creaciones son similares? Diles: Alá es el creador de todas las cosas y él es el único el dominador supremo أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال Él hace descender agua del cielo que corre entre los valles según la capacidad de estos arrastrando espuma en su superficie y de los minerales que funden para fabricar adornos y utensilios sale una espuma parecida. Así es como Alá compara la verdad con la falsedad. La espuma, que de nada sirve, acaba desapareciendo, pero lo que beneficia a los hombres permanece en la tierra. Así es como Alá presenta los ejemplos. والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبئس المهاد quienes respondan a la llamada de su Señor, obedeciéndolo y siguiendo a su mensajero, obtendrán la mejor de las recompensas. Y quienes no, aunque poseyeran todo cuanto hay en la tierra e incluso más, y lo ofrecieran para liberarse del castigo, de nada les serviría. Cuando sean juzgados, estarán en una mala situación por sus malas acciones y morarán en el infierno y qué pésima morada. ¿Acaso puede compararse quien sabe que lo que tu Señor te ha revelado es la verdad con quien no lo sabe y no cree en ella? Ciertamente, solo reflexionan los hombres de buen juicio. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق Esos que cumplen su compromiso con Allah y no quebrantan ningún tipo de pacto.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 ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب entrarán en los jardines de la eternidad situados en los niveles superiores del paraíso en compañía de aquellos de entre sus padres esposas y descendientes que hayan obrado con rectitud y los ángeles entrarán por cualquier puerta para darles la bienvenida y congratularlos. Les dirán La paz esté con ustedes por haber sido constantes y pacientes. Qué excelente final el suyo. بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار Y a quienes quebranten sus pactos con Allah después de haberlos acordado rompan los lazos que Allah ha ordenado mantener y corrompan la tierra a esos Alá los expulsará de su misericordia y tendrán un pésimo final الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع Ciertamente, Alá concede provisión abundante a quien quiere y se la restringe a quien quiere. Y quienes rechazan la verdad se complacen en la vida terrenal, a pesar de no ser esta más que un placer pasajero comparado con la otra que les espera. قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب Y quienes rechazan la verdad dicen ¿Por qué no ha descendido con Muhammad un milagro de su Señor? Diles Ciertamente Allah extravía a quien quiere por negar la verdad y guía hacia él a quienes lo buscan arrepentidos الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب Esos que creen y cuyos corazones se tranquilizan con la mención de Allah Ciertamente, los corazones encuentran sosiego al mencionar y glorificar a Alá, exaltando su nombre. Quienes crean en Alá y en su mensajero y obren rectamente obtendrán felicidad y un hermoso destino en el paraíso. كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب Del mismo modo que enviamos mensajeros con anterioridad a ti, oh Muhammad, te hemos enviado a una comunidad que vio pasar antes a otras comunidades para que les recites lo que te ha sido revelado, el Corán. pero a pesar de ello no creen en el Clemente diles él es mi señor no existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él en él deposito mi confianza y a él será mi retorno ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد y si hubiera un libro revelado capaz de hacer mover las montañas del lugar, abrir la tierra o hacer hablar a los muertos, este sería el Corán. Pero Alá es quien tiene el poder de decisión sobre todas las cosas. ¿Acaso quienes creen no saben aún que si Alá hubiera querido habría guiado a todos los hombres? Y quienes rechazan la verdad, no dejarán de padecer calamidades por lo que han cometido o éstas pasarán cerca de sus hogares hasta que llegue el castigo que Alá les ha prometido ciertamente Alá no incumple sus promesas قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب Y también fueron objeto de burlas otros mensajeros que te precedieron, oh Muhammad. No obstante, los dejé disfrutar por un tiempo, y luego mi castigo se abatió sobre ellos. Y qué terrible fue mi castigo. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَم بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۚ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ¿Acaso puede compararse aquel que tiene conocimiento de todo lo que hace el hombre con quienes no lo tienen, los falsos ídolos? Y aún así, los idólatras equiparan a Alá con las divinidades a las que adoran. Pregúntales, oh Muhammad, ¿quiénes son esas divinidades? ¿Es que informan a Alá sobre algo que desconoce en la tierra? o dicen ustedes solo palabras sin sentido? Ciertamente, quienes rechazan la verdad se han dejado seducir por su incredulidad y se han desviado del buen camino y nadie puede guiar a quien Alá extravía por obstinarse en negar la verdad. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق Esos serán castigados en esta vida, mas el castigo de la otra vida será peor, y no tendrán quien los proteja del castigo de Allah. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار Esta es la descripción del paraíso prometido a los piadosos. estará surcado por ríos. Sus frutos no se agotarán jamás, y su sombra será permanente. Tal es el destino de quienes temen a Alá, obedecen sus mandatos y se abstienen de lo que prohíbe. Mas quienes rechazan la verdad tendrán por destino final el fuego. والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب Quienes creen en la verdad de entre los judíos y los cristianos se complacen en lo que te ha sido revelado, el Corán, porque ven que es una confirmación de lo que tenían en sus escrituras. Y entre los grupos que se oponen a ti, hay quienes rechazan parte de él. Diles, oh Muhammad, ciertamente se me ha ordenado adorar solo a Alá y a nadie más. A él dirijo mis súplicas y a él es mi retorno el día de la resurrección. وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق Y del mismo modo que enviamos revelaciones sagradas a los profetas en sus propias lenguas, te hemos revelado a ti, oh Muhammad, este Corán en lengua árabe, que contiene claros preceptos para que juzgues entre los hombres. Y si siguieras los deseos de los idólatras, después del conocimiento que has recibido procedente de Alá, no tendrías quien te protegiera y te librara de su castigo. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل كتاب y ciertamente enviamos mensajeros anteriores a ti a sus respectivos pueblos y les concedimos también esposas y descendencia y ningún mensajero puede producir un milagro sin el permiso de Alá todo asunto tiene un tiempo decretado para él يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب Alá anula lo que quiere y confirma lo que quiere de sus revelaciones anteriores y preceptos. Y junto a él está el libro principal o tabla protegida, donde están registradas todas las cosas, antes incluso de que sucedan. وان إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب Y tanto si presencias parte del castigo que hemos prometido en esta vida a quienes rechazan la verdad, como si te hacemos perecer antes, oh Muhammad, serán igualmente castigados. A ti solo te corresponde amonestarlos, mientras que a nosotros nos corresponde juzgarlos y recompensarlos por sus acciones. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ¿Acaso no ven que vamos reduciendo la tierra por sus extremos? Y a Alá le corresponde juzgar y nadie puede oponerse a su sentencia. y Alá es rápido en la retribución de su recompensa. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار Y ciertamente, ya hubo quienes conspiraron contra sus mensajeros con anterioridad. Pero Allah es mejor planeando y haciendo que lo que traman se vuelva contra ellos. Él conoce todas las acciones que el hombre realiza. Y ya sabrán quienes rechazan la verdad, quienes triunfarán al final. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب Y quienes niegan la verdad dicen que tú, oh Muhammad, no eres un mensajero. Diles: Alá basta como testigo entre nosotros, así como quienes tienen conocimiento de las escrituras de que digo la verdad.